Eerlijk hoor, sy tong het losgeword en hy het reg gepraat. Jezus het vir die mense gesê hulle mag vir niemand daarvan vertel nie. Hy het het baie maal vir hulle gesê, maar hulle het aangehou om vir ander mense daarvan te vertel. Die mense was baie verbaas en hulle het gesê, alles wat Jezus gedoen het, is goed. Hij laat toe hoor en hij laat mensen wat stom is, praat.